Prahez do, win Mon bet adres, perak. Teus ke hon deus an der sine genimp? Pe se film rit de velt. A film ski an faltazi. Eus vil negor. Nan ket de velet ze ebe pret. La zo din moa nul ken eo. Ma te oa. De i ken ehe? Nan, gel a genin cho mama. Hon de fe rit dil. Peta hez dober, win abarde. Mon bet adres, perak. Teus ket hant da zon d'ar sine genim? Pes ur film rit de velet? Ur film ski an faltazi, eus vil an eger. Nant ket de velet ze e bepret, laret zo din moa nul kene oa. Mar teze oa, da Non, gwell ar ganin chom arma, c'hant de feri diliet.